ชั่วโมงที่สามสิบสามในร้านขายเครื่องอาพรชั่วโมงนี้จะเรียนพูดเกี่ยวกับการซื้อขาย ในร้านเสื้อผ้าอาพรและการพูดต่างๆ เช่น สี ขนาด แบบ ตลอดจนการบอกราคา ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อยู่เสมอ จึงนับว่าเป็นชั่วโมงที่สำคัญ ที่นักศึกษาควรจะจดจำไว้ประกอบในการพูด ประโยคการพูดที่สำคัญในชั่วโมงนี้ May I be of any service to you คุณต้องการอะไรหรือคะ What can I show you จะให้ดิฉันหยิบอะไรให้ชมไหมคะ I should like to buy some shirts ผมอยากจะซื้อเสื้อเชิ้ตสักหน่อย Have you any shirts คุณมีเสื้อเชิ้ตบ้างไหม Of course, sir. This way, please. มีค่ะ เชิญทางนี้เลยค่ะ We have all kinds, sir. เรามีทุกชนิดละค่ะ We have all the best known brands, sir. เรามีชนิดที่ยี่ห้อที่มีชื่อเสียงทั้งนั้น Do you fancy any particular shade? คุณชอบจำพวกสีสีบ้างไหมคะ What color do you prefer, sir? คุณพอใจสีอะไรคะ I want the same color I am wearing. ผมต้องการสีเดียวกับที่ผมสวมอยู่นี้ I prefer that natural color one ผมชอบตัวสีเนื้อนั้น This one is the latest just arrived นี่เป็นแบบล่าสุดเพิ่งตกมาถึงค่ะ It's the best quality sir เป็นชนิดที่มีคุณภาพดีที่สุดเลยค่ะ How do you like this in stripes คุณชอบแบบทางริ้วลายชนิดนี้ไหมคะ I'll show you the latest fashions ดิฉันจะให้คุณชมชนิดรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ค่ะ I should like to suggest this one ดิฉันอยากจะเสนอแนะชนิดนี้ Though it is a bit expensive แม้ว่าราคาจะสูงไปสักหน่อย It's very durable แต่มันทนทานดีมากค่ะ What size do you take sir คุณต้องการเบอร์ขนาดไหนคะ I take a size 15 neck ผมใช้ขนาดคอ15 What do you think of this one ตัวนี้เป็นยังไงคะ I think this one will fit you ดิฉันคิดว่าตัวนี้จะเหมาะกับคุณมากเลยค่ะ Will you try this one คุณจะลองตัวนี้ไหมคะ Yes this one will fit me ครับ ตัวนี้เหมาะกับผมแล้ว What does it cost ราคาสักเท่าไหร่นะ 135 sir ตัวละร้อยสามสิบห้าบาทค่ะ How many will you have sir Is there anything else ต้องการของอื่นอีกไหมคะ Please hand me that pair of trousers โปรดหยิบกางเกงตัวนั้นให้ฉันดูสักหน่อย Oh yes this pair ได้ค่ะ ตัวนี้ใช่ไหมคะ American style sir a very smart style ทรงอเมริกันค่ะแบบเก๋มากเชียวค่ะ it will not cost you too much คิดราคาไม่แพงด้วยค่ะ it's not only good quality but it's also cheap ไม่เพียงแต่คุณภาพดีอย่างเดียวเท่านั้น ราคาก็ยังถูกด้วยค่ะ You're right, sir. It is the first in fashion. ถูกแล้วค่ะเป็นแบบใหม่ที่สุดเลยค่ะ Let me take a look at another one. ให้ฉันเลือกตัวอื่นอีกสักตัวดูสิ How about this one ตัวนี้เป็นยังไงคะ It is better and a bit more expensive ดีกว่าแต่ราคาสูงกว่านิดหน่อย It is the best one in my shop เป็นชนิดที่ดีที่สุดในร้านของดิฉัน เลยค่ะ Please make your choice โปรดเลือกตามความพอใจของคุณนะคะ Does this material shrink ผ้าชนิดนี้หดหรือเปล่า It does not shrink, sir. ไม่หดหรอกค่ะ This is of pure silk, isn't it? นี่เป็นไหมแท้หรือคุณ Yes, you are quite right. ไหมแท้ค่ะ Would you like to try it on? คุณจะลองสวมดูก่อนไหมคะ How do you like it, sir? เป็นไงคะถูกใจคุณไหมคะ I think it's a little tight in the neck. ฉันคิดว่าคอจะคับไปสักหน่อย let me try another one. ให้ฉันลองดูอีกสักตัวสิ Certainly. ได้ค่ะ Perhaps you would be interested in this. บางทีคุณอาจจะพอใจตัวนี้ก็ได้ค่ะ Which would you prefer, the white or the blue? คุณชอบสีขาวหรือสีฟ้าคะ White or blue will do. สีขาวหรือฟ้าก็ได้ครับ I like this one. How much is it? ฉันชอบตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ85 baht sir ราคา 85 บาท ค่ะ All right I'll take this one ดีแล้วฉันรับตัวนี้ล่ะ What else would you like to buy คุณจะรับอะไรอีกไหมคะ Nothing else here you are ไม่หรอกนี่ครับเงิน Thank you here is your change sir ขอบคุณค่ะ นี่ค่ะเงินทอนของคุณ Please call again โปรดกรุณามาอุดหนุนอีกนะคะ ชั่วโมงที่ 34 ในร้านขายรองเท้าและเครื่องหนัง ชั่วโมงนี้เป็นการเรียนพูดเกี่ยวกับการซื้อขาย ในร้านรองเท้า เครื่องหนัง และการพูดต่างๆ เช่น สี ขนาด แบบ ตลอดจนการบอกราคา ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อยู่เสมอ นักศึกษาควรเรียนรู้ไว้ประกอบในการพูด ประโยคการพูดที่สำคัญในชั่วโมงนี้ Good afternoon sir สวัสดีครับ Will you step in please ไม่กรุณาแวะชมก่อนหรือครับ Well could I see some of your shoes ผมขอชมรองเท้าสักหน่อย Certainly sir เชิญสิครับ What size do you take คุณใช้ขนาดเท่าไหร่ I take size six ฉันใช้ขนาดเบอร์หก Which color do you prefer black or brown คุณชอบสีไหนครับดำหรือน้ำตาล Brown ฉันต้องการสีน้ำตาล Very well sir here they are ได้ครับนี่ครับสีน้ำตาล Will you try them on please คุณจะลองสวมดูก่อนไหม How's that sir เป็นไงครับ They are too large หลวมไปหน่อย Let me try size five ให้ฉันลองเบอร์ห้าสิ I believe these don't pinch you ผมคิดว่าคู่นี้คงไม่คับนัก These are too tight นี่ก็คับเกินไป We can stretch them out a little bit sir เราขยายให้กว้างเล็กน้อยได้ครับ I think I want shoes made to measure ฉันคิดว่าฉันจะสั่งตัดใหม่ดีกว่า Very good sir ได้ครับ Let me see some leather ขอฉันดูหนังหน่อยสิ This is the best Moroccan leather, sir. นี่เป็นหนังโมร็อกโกอย่างดีครับ How much are you asking for it? คุณจะคิดราคาอย่างไรครับ This leather? Only 200, sir. หนังชนิดนี้หรือครับ ราคาเพียง200เท่านั้น I'll take it. ผมต้องการหนังชนิดนี้ By the way, Don't make them too tight. Oh, ya hai khâm na. i I'll make them comfortable and becoming for you. ผมจะตัดให้เหมาะและสวมสบายสำหรับท่านทีเดียว การสั่งตัดรองเท้าของลูกค้า What deposit is required? ผมต้องวางเงินก่อนเท่าไหร่ You have to pay 30%, sir. คุณต้องวางมัดจำก่อน30%ครับ When shall I come to pick them up ผมจะมารับได้เมื่อไหร่ About next Thursday at the same time as today ประมาณวันพฤหัสหน้า เวลาเดียวกับวันนี้ครับ What other designs do you have คุณมีแบบอื่น ๆบ้างไหมครับ Perhaps you would be interested in this style บางทีคุณอาจจะชอบแบบนี้บ้าง This is very fine and durable leather นี่เป็นหนังดีและทนทานที่สุด That will be 300 baht sir ราคา 300 บาทครับ Would you like some shoe polish คุณจะต้องการยาขัดรองเท้าบ้างไหมครับ Thank you please call again ขอบคุณครับ กรุณามาอุดหนุนอีก ชั่วโมงที่ 35 เครื่องแต่งกาย ชั่วโมงนี้เป็นคำศัพท์ที่น่ารู้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งนักศึกษาควรจำเพื่อนำไปใช้ประกอบการผูกประโยค ในการพูดและสนทนาต่อไป ศัพท์สำคัญในชั่วโมงนี้ belt เข็มขัด boot รองเท้าหุ้มข้อเท้า bracelet กำไล b r a z i e r เสื้อยกทรง button ลูกกระดุม bonnet หมวกผู้หญิง coat เสื้อ eyeglasses แว่นตา garters สายรัดรองเท้า handkerchief ผ้าเช็ดหน้า jacket เสื้อกั๊ก overcoat เสื้อนอก เสื้อนอกกันหนาว สื้อสตรียาวแค่น่อง glove ถุงมือ hat หมวก jewelry เครื่องเพชรพลอย petticoat กระโปรงชั้นใน pinafore ผ้ากันเปื้อน hairpin เข็มปักผม night shirt เสื้อใส่นอน drawers กางเกงชั้นใน socks ถุงเท้าสั้น braces สายโยงกางเกง evening dress เสื้อราตรีสโมสร Macintosh เสื้อกันฝน shoes รองเท้าหุ้มส้น slippers รองเท้าแตะ chemise เสื้อในสตรี bathing dress เสื้อชุดอาบน้ำ hairnet เ ร่างแหคลุมผม shawl ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ turban ผ้าโพกหัว sarong สรง costume เครื่องแต่งกายชั่วโมงที่36 ในร้านขายผ้าแพรพันชั่วโมงนี้เป็นการเรียนพูดเกี่ยวกับการซื้อขายในร้านผ้า แพรพันและการพูดต่างๆ เช่นการพูดต้อนรับ การเสนอแบบผ้า สีสันและผ้าชนิดต่างๆจำนวนราคา ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อยู่เสมอ นักศึกษาควรเรียนรู้ไว้ประกอบในการพูด ประโยคพูดที่สำคัญในชั่วโมงนี้ Good morning ma'am สวัสดีครับ What can I do for you ต้องการอะไรหรือครับ I'm looking for a certain kind of cloth ฉันกำลังหาผ้าชนิดหนึ่ง May I look around ขอฉันชมทั่ว ๆ หน่อยนะคะ Certainly ma'am เชิญสิครับ May I show you some new cloth ผมขอเสนอผ้าใหม่ให้คุณชมสักหน่อย How do you like this one which is now in fashion? เป็นไงครับ ชนิดนี้กำลังอยู่ในสมัยนิยมทีเดียว I don't care about new fashion ฉันไม่ค่อยสนใจเรื่องสมัยนิยมเท่าไหร่นัก I want only good material ฉันต้องการแต่ผ้าชนิดเนื้อดีๆ เท่านั้น Look at this It's very gay and it's washable มันเก๋ดีครับ แล้วก็้ังน้ำได้ but it's too showy แต่มันฉูดฉาดไปสักหน่อย I don't like this design ฉันไม่ค่อยชอบแบบนี้นัก You may like plain material like this คุณคงอยากชอบผ้าชนิดเรียบๆแบบนี้กระมังครับ I want something light and cool ฉันอยากได้ผ้าเนื้อเบาๆและสวมแล้วเย็นสบาย How about this ma'am ผ้าชนิดนี้เป็นไงครับ This is very colorful ชนิดนี้งามสะดุดตาดีมาก Maybe you'll care for this chiffon บางทีคุณอาจจะชอบแพรย่นชนิดนี้ครับ How do you like this rayon คุณชอบแพรป่านชนิดนี้บ้างไหม I'm afraid this stuff won't wear well ฉันเกรงว่าชนิดนี้จะสวมไม่ทนนัก Sure it will ma'am you may take my word for it. รับรองครับ I guarantee the color won't fade. ผมขอรับประกันในเรื่องสีไม่ซีดและไม่ตกครับ It's so durable and attractive, ma'am. ทั้งทนทานทั้งงามสะดุดตาทีเดียว Let me see that light blue piece, please. ขอดูสีสีฟ้าอ่อนนั่นหน่อยสิคะ This is spun rayon, ma'am. ชิ้นนี้เป็นป่านระยองครับ To tell the truth, I think it's tasteful. ผมกล้าพูดได้เต็มปากครับ What is the width? หน้ากว้างเท่าไหร่คะ It's 36 inches wide, ma'am. หน้ากว้าง36 How much is it a yard? ล้านละเท่าไหร่คะ40 baht a yard ma'am ล้านละ40บาทครับ Can you make it 30? คุณคิด Sorry ma'am we're already giving you the lowest price เสียใจจริงๆ But I'll give you a 3 baht discount แต่ผมจะลดให้คุณ3 I'll take five yards of it Can you lower your price? ฉันต้องการสักห้าหลา คุณจะลดราคาลงได้ไหม We make no profit in selling this cloth. เราไม่มีกำไรเลยครับ ที่ขายผ้าชิ้นนี้ We make only a small profit. เราได้กำไรน้อยจริงๆ Please give me a little more. โปรดให้ราคาสูงอีกนิดเถิด This is the latest fashion. นี่เป็นแบบล่าสุดทีเดียวครับ It looks fresh and new after countless washings. มันจะใหม่และสดใสอยู่เสมอ ถึงจะซักหลาย Do you want anything in stripes? คุณต้องการผ้าชนิดเป็นริ้วลายไหมครับ It is good looking and is a real value. สวยสะดุดตาและมีค่าจริง it does not fade easily. สีไม่ค่อยตกง่าย These fabrics are never out of season. ผ้าเหล่านี้เหมาะสำหรับทุกๆฤดูกาล Here is a very good one in dark green. นี่เป็นผ้าสีเขียวแก่ที่ดีมากชนิดหนึ่ง Or would you prefer blue? หรือคุณอาจชอบสีฟ้านี้ this shade of dark purple is also nice. สีม่วงแก่นี่ก็งามไม่น้อยเหมือนกัน How many meters do you want, ma'am? คุณจะรับสักเท่าไหร่ครับ Is that enough for you? พอแล้วหรือครับ Do you want some more? คุณจะไม่รับเพิ่มอีกหรือครับ Altogether 110 baht, ma'am. รวมทั้งหมด 110 บาทครับ Thank you very much ขอบคุณมากครับ ชั่วโมงที่ 37 ในร้านขายนาฬิกาและปากกา ชั่วโมงนี้เป็นการเรียนพูดเกี่ยวกับการซื้อขาย ในร้านนาฬิกาและปากกา และการพูดต่างๆ เช่น นาฬิกาเสีย ซ่อม แบบนาฬิกาชายหญิงชนิดต่างๆ ปากกา และการบอกราคาซื้อขาย ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อยู่เสมอ นักศึกษาควรเรียนประกอบในการพูด การพูดที่ร้านขายนาฬิกา I have a watch here that needs repairing. ผมมีนาฬิกาต้องการจะซ่อมสักหน่อย I'll see what part of it requires mending ผมจะดูก่อนว่าต้องซ่อมตรงไหนบ้าง Can you tell me what's wrong with it คุณจะบอกได้ไหมครับว่าขัดข้องอย่างไร My watch has run down นาฬิกาของผมหยุดเดิน I dropped it this morning มันหลุดจากมือผมตกไปเมื่อเช้านี้ The spring is broken. ลานาฬิกาขาดครับ We must change the spring. เราจะต้องเปลี่ยนลานใหม่ How long will it take to repair it? เมื่อไหร่จะซ่อมให้เสร็จได้ It will take about two days, sir. ประมาณสองวันเสร็จครับ You can get it the day after tomorrow. คุณจะมารับได้ในวันมะรืนนี้ครับ I want a lady's gold watch. ฉันต้องการนาฬิกาเรือนทองสำหรับผู้หญิงสักเรือน We have many lovely ladies watches. เรามีนาฬิกาสำหรับสุภาพสตรีน่ารักหลายอย่าง This one is the latest popular style. เรือนนี้เป็นแบบทันสมัยล่าสุด Very decorative. How much is it? แบบงามเหลือเกินค่ะ ราคาเท่าไหร่คะ That will be 2,000 baht, ma'am. ราคา 2,000 บาทครับ That's too expensive แพงเหลือเกินค่ะ But it looks at least twice the price แต่อย่างน้อยค่าของมันก็ดูมากกว่าราคาสองเท่านะครับ This is real gold and the jewel is a real diamond นี่เป็นทองแท้แล้วก็เพชรแท้ด้วย But I think I need a practical plain one แต่ฉันอยากจะได้ชนิดธรรมดาที่พอจะใช้ได้ These are very practical and fine ชนิดเหล่านี้สิครับใช้ได้ดีและสวยด้วย We can guarantee them for 10 years เรารับประกันถึง 10 ปีครับ Smartly styled and at an economy price ออกแบบได้เก๋และราคาก็ประหยัด This has just arrived. Here it is, ma'am. เรือนี้เพิ่งตกมาใหม่ นี่ครับ All are anti-magnetic and shockproof. ล้วนแต่กันแม่เหล็กและกันสะเทือนทั้งนั้น All have unbreakable mainsprings. ลานาฬิกาแข็งแรงทนทานทุกชนิด It keeps accurate time. รักษาเวลาเที่ยงตรง This is the automatic self winder นี่เป็นนาฬิกาอัตโนมัติครับ It has a non tarnish chrome plated case ตัวเรือนชุบโครเมียมไม่ลอกดำ With a sweep second hand and luminous hands มีเข็มวินาทีเดินรอบและเข็มนาฬิกาพลายน้ำ It has a waterproof stainless steel case. ตัวเรือนเป็นเหล็กกล้ากันสนิมและกันน้ำได้ ร้านขายปากกา I'm looking for a pen for my son ฉันอยากจะดูปากกาให้ลูกชายฉันสักด้ามหนึ่ง Could you show me what you have คุณมีอย่างไหนบ้างจะให้ฉันชม We have quite a number of varieties. เรามีหลายชนิดมากมายทีเดียว Here is a popular one ชนิดนี้กำลังอยู่ในความนิยมครับ Where is it made ทำจากไหนหรือคะ It's made in Japan ทำจากประเทศญี่ปุ่นครับ Try it I think you'll like it ลองเขียนดูสิครับ ผมว่าคุณจะต้องชอบมันแน่ Which color do you prefer คุณชอบสีไหนครับ Please hand me that green one. โปรดจิบด้ามสีเขียวให้ดิฉันดูหน่อยสิคะ Yes, you're right. นั่นแหละค่ะ อันนั้นล่ะ ใช่แล้ว This one will do. ด้ามนี้ก็ดีครับครับ Practical writing implements of beautiful shape. รูปสวยกระทัดรัดเขียนได้คล่องมือทีเดียว Do you want a mechanical ball pen? คุณต้องการปากกาลูกลื่นบ้างไหม We have many kinds เรามีหลายชนิดครับ Two color and four color ball pens ปากกาลูกลื่นชนิดใช้ได้สองสีและสี่สี It's more convenient to use these ball pens ปากกาพวกนี้ใช้ได้สะดวกทีเดียว All right I'd like to have about four of them ดีแล้วค่ะ ฉันอยากได้ปากกานี้สักสีด้าม How much altogether รวมทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่คะ Is there anything else ต้องการของอื่นอีกไหมครับ No nothing else ไม่ละค่ะ 250 baht altogether ทั้งหมด 250บาทครับ Thanks a lot here is your change ขอบคุณมาก นี่ครับเงินทอนของคุณ Thank you. Please come again. ขอบคุณครับ โปรดแวะมามาอีกนะครับ